a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin ahalin sunna wal jama'a na garin tsagero a karamar hukumar rilin jihar katsina a tarayyar najeriya kuma allah cikin ikonsa da tausansa da rahamarsa ya kaddara a daidai wannan lokaci za mu ci gaba da gabatar da wannan tafsiri kamar yadda aka saba ana gabatar da shi a cikin wannan wata a shekaru da ba da suka wuce a baya idan ba manta ba a watan a shekarar da ta gabata mun aji karatu a cikin suratul hadid kuma mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha biyar a cikin suratul hadid don haka a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba ne a farkon aya ta goma sha shida, a cikin suratul hadid kafin mu ci gaba ya zama wajibi gode ma Allah mai girma da ɗaukaka wanda ya mana baiwa ya azurta mu da rayuwa da kuma lafiya muka kuma ganin wani wata na ramadana da ranmu da lafiyarmu a daidai lokacin da waɗansu da yawa daga cikinmu allah ta'ala bai musu wannan ba waɗansu ajalinsu ya cin musu kafin wannan lokaci waɗansu kuma rashin lafiya ta kwantar da su ba ma su yin azumin balle su zo wajen tafsiri mu sai allah ta'ala ya zaɓe mu ya mana falala ya mana baiwa ya ba mu lafiyar sannan kuma ya ba mu rayuwa har gashi mun tattaru za mu gabatar da wannan ibada mai matuƙar muhimmanci a ƙarƙashin wannan ya zama wajibi mu gode ma Allah mai girma da ɗaukaka da haka muna godiya ga Allah akan wannan ni'ima da ya mana kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sanya ma mu albarka a cikin wannan wata na Ramadana ya ba mu ikon yin ibadu masu yawa kuma idan mun yi Allah ta'ala ya karɓi wannan ibadu namu muna roƙon Allah ta'ala duk wani alkhairi da ya tattala ya aje a cikin watan Ramadan Allah ka sa muna da rabo a ciki Allah ka kasawar mu da kurakuran mu da gangancin mu da rinjaya ta shedan Allah ka tsare mu ka kare mu a cikin wannan wata mai albarka Allah ka sake raya mu mu ga waɗansu watannin na Ramadana masu yawa a nan gaba Allah shi ke da iko a kan haka kafin mu ci gaba a karo na biyu yana da kyau mu ɗan yi muraja mu ɗan tunatar da mu waɗansu ma'alumat waɗansu bayanai 'yan taƙaitattu game da ita wannan sura wanda muke cikinta suratul hadid idan ba a manta ba a wancan lokacin mun ambaci cewa malamai na tafsiri suna cewa suratul hadid sura ce makiyya a sura ce madaniya sura ce wanda aka saukar da ita a madina a mun shayin bayanin cewa idan an ce sura madaniya ce to ana nufin wannan sura ta sabka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da hijira bayan hijirarsa daga Makka zuwa Madina koda ba a cikin ƙwaryar garin Madina ta sabka ba in dai bayan hijira ne ana ce mata madaniya surar da aka saukar kafin hijira ita kuma ana ce mata makiya ko da ba cikin ƙwaryar garin maka ta sabka ba in dai kamin hijira ne to ana ce mata makiya wannan sura madaniya ce amma banda waɗansu ayoyi a cikinta aya ta ɗaya zuwa aya ta takwas ita makiya ce su waɗannan ayoyi makiya ne sai kuma aya ta goma sha shida ayar da za mu tashi a kanta a yau ita ma makiya ce wannan sura tana da adadin ayoyi ashirin da tara ayoyinta ashirin da tara ne kuma an kira ta da suna suratul hadid saboda ambatan hadid da ya zo a cikin aya ta ashirin da biyar a cikin surar kuma abinda alhadid yake nufi yana nufin baƙin ƙarfi bakin karfe shi abinda alhaji yake nufi wannan sura daga cikin manyan kanin labaranta cikin manyan abubuwan da sura ta zo ta karantar da mu kamar yadda malam abubakar gumi allah ya ƙara masa rahama ya kawo a cikin littafin tafsirin sarabin azhan ila ma'ani qur'an yana cewa wannan sura ta zo ce bayanin cewa shi imani kadan wa qawlan wa amalan bil amwali wal abdani fi sabilillah wannan ayar ta zo ta wannan sura ta zo ce mana bayanin cewa imani to ya tattaro abubuwa guda uku akwai kudurin zuci sannan akwai magana sannan akwai aiki kuma aikin nan da dukiya ana kuma yi da gangar jiki kuma ya zamanto an yi aikin domin ɗaukaka addinin Allah wannan shi ne abinda surat ta zo yi mana bayani da haka akwai abinda za ka gani a zahiri aiki ne amma kuma ana iya kiran shi imani akwai abinda za ka ga magana ce aka yi amma sai a kira wannan abin da sunan imani akwai kuma abinda ƙudurce shi ake so a yi a zuciya shi ma sai a kira shi imani ayyukan da ake kira imani akwai ayyukan gabbai akwai kuma ayyukan da ake yi da dukiya duk ana su da sunan imani wannan shine ne abinda wannan sura ta zo mana bayani a kansa muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya mana jagora a cikin abin da za mu karanta na ƙoƙarin fahimtar ma'anonin alƙur'ani a cikin wannan wata mai albarka ya kare mu daga yin kuskure ko tuntuban harshe idan kuma mun yi saboda ƙarancin ilimi da ajizanci na ɗan adam muna roƙon Allah ta'ala ya bayyana mana mu gane kuskuren kuma ya ba mu ikon gyarawa kamar yadda na faɗa za mu tashi ne insha Allah ta'ala akan aya ta shidda, a cikin wannan sura mai albarka na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعن الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم بذكر الله أن تخشى قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Allah subhanahu wata'ala yace alam ya anil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi ma da min alhaqqi wala kan kal ladina utul kitaba min qabl faqala alaihim alamad faqasal Uluruhu wa kathirun minhum fasiqun a baya kafin wannan ayar ubangiji ta'ala ya ambaci munafikai da kafirai halayensu da kuma makomarsu to sai Allah ta'ala ya jiyo yake magana da masu imani Allah ya ce alam ya anil lazina amanu yanzu lokaci bai yi ba ga waɗannan waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah an taksha qulubuhum zakatansu su yi sanyi su raurawa su natsu da zikirin lahi saboda ambatan Allah wa yubadiru ila amali da'at wannan ya ya su gaggawa zuwa ga aikata ayyuka na ɗa'a? wa ma nazala min al haka nan bai ishe su ba su imani su ji tsoron Allah su ƙara imani zukatansu raurawa da abinda Allah ta'ala ya sabkar min alhaƙi na gaskiya shi ne alƙur'ani faya bi ma fi si aiki da abin da ke cikinsa Allah ta'ala yake cewa lokaci bai yi ba ga masu imani da zasu yi haka wala ya kunu kallabi da utul kitaba min qabl kuma kada su zama kamar waɗannan waɗanda aka bai wa littafi min qabl kafin su kuma yahudu wanda nasara su ne yahudu da nasara da aka ba su littafi su yahudu da nasara fadala alaihimul amadu da lokaci ya yi tsawo hunwa na an biya anbiya'ihim tsakaninsu da annabawansu sai suka waɗar da littafin Allah suka lalata littafin suka shigo da ra'ayoyinsu da fahimtarsu da san zuciyarsu cikin littafin ba ƙasar ulubuhun sai ya haifar musu da ƙeƙashewar zukata sai dukatansu suka bushe suka ƙeƙashe. Allah ya ce wa kathirun minhum fasiqun da yawan su sun kasance mutane wanda suke fasikai ai alkhariji na al da'a wanda suke tawaye daga yi ma Allah mai girma da ɗaukaka da'a bi kaswati qulubihim saboda zakatan sarga sun kekashe sun bushe wannan aya kamar yadda muka ji ita ce aya ta 16 a cikin suratul hadid Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yarda kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito a sahihin littafinsa hadisi na bakwai. abdullahi ɗan masuli yake cewa ma na baina islamina wa baina an atabana Allah bi a nan yi alam ya'ni na amanu an taksha da zikirin lahi illa a sinina abdullahi ɗan mas'udi yake cewa tsakanin musuluntar mu da sabkar wannan aya da muka ji wadda a cikinta Allah ta'ala yake tuhumar mu yake zargin mu cewa lokaci bai yi ba da zukatanku za su raurawa saboda ambaton Allah saboda abinda Allah ya saukar muku na alƙur'ani lokaci bai yi ba da ba za ku yi koyi da waɗanda suka zo kamun ku ba su ne yahudi da nasara kun ga anan kamar Allah yana tuhumar su ne lokaci bai yi ba da za ku yi imani lokaci bai yi ba da zukatanku za su raurawa shi ne abdullahi ɗin musulun yake cewa tsakanin musuluntar mu da sabkar wannan ayar inda allah ya zargi mai ce shekara hudu ina wannan aya ta sauka bayan shekara hudu da da'awar manzan allah sallallahu alaihi wasallam allah yake cewa me ya sanya lokaci bai yi ba da ba za su yi imani ba ba za su yi kaza da ambatan allah da ake saukar musu ba da alkur'ani sauransu sannan a cikin wannan aya Allah ne girma da ɗaukaka sai ya tsoratar da sahabbai da kuma dukkan masu imani wanda za su zo a bayansu cewa karsi koyi da abin da yahudu da nasara suka yi menene yahudu da nasara suka yi su yahudu Allah ya turo musu annabawa Allah ya ba su littattafai su annabawan da suka yi. nasara kiristoci Allah ya turo musu da annabi isa an ba annabi isa littafi da tafiya ta yi tafiya sai suka watsar da littafin Allah suka watsar da injila suka watsar da attaura wannan sai sanya dukatansa suka bushe suka kekashe sai da yawa daga cikinsu suka zama fasikai to sai Allah yake cewa mu al'umman manzan Allah kar mu irin yadda waɗancan mutane su. a shi kenan kullum mu rike littafin Allah mu yi aiki da shi mu karanta shi yi wa'azi da shi mu saurari abin da yake karantarwa wannan shi zai hana bushewar zukatanmu mu zama kamar yadda yahudu da nasara suka zama mun saboda ƙiƙashewarsu da bushewar zukatansu sai da ya kai ga sun ɗauki littafin allah a taura sun ɗauki littafin allah injila sun jujjuya shi ta yadda yanzu ka ɗauki abin da ake cewa ita ce injila za ka gaba ta kama ko kaɗan ba da injilar da aka ba annabi isa idan ka ɗauki abin da ake jinginawa ana cewa shi ne a taura old testament kaga abin da ke ciki za ga ko alama bai yi kusa da abin da ke ɗauki a cikin littafin a taura wanda aka ba annabi musa ba me ya ja musu wannan ƙeƙashewar zuciya haka abin da yi na waɗanda littafin allah wanda allah ta'ala ya sabkar musu ta hannun annabawansu shi ya sanya Allah mai girma da mafuka ya bayyana wannan a wata aya cewa abinda ya jawo zukatan suka bushe shine warware alƙawarin da suka yi da watsar da attaura da injila wanda suka yi Allah ya ce falima nadbihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa nasu hazzan mimma dhukiru bihi to wannan sai yake nuna mana cewa zikirin Allah yana sanya natsuwar zuciya duk wanda ya zuciyarsa ta kekashe to ya kama zikirin Allah insha Allah ta'ala za ta yi laushi zuciyar nan tsoron Allah ya shige ta ya ratsa ta sannan yana nuna mana cewa watsar da zikirin Allah to kuma yana haifar da bushewar zuciya sannan wannan ayar tana nuna mana aiki da shari'ar Allah shi ne wa ma nazala min al shari'a wadda al ya zo da ita wata ma wannan tana sa nasuwar zuciya tana sa aminci a cikin al'umma watsar da shari'ar Allah yana haifar da kekashewar zuciya wanda kuma wannan yake jan mutum zuwa ga yin fasikanci sana a cikin wannan ayar Allah mai girma da ɗaukaka yana gargaɗinmu daga koyi da yahudi da nasara Allah bai son koyi da yahudi da nasara saboda Allah ya la'ance su ya yi Allah wadare da su to sai dinga yi mana gargaɗi cewa kar mu kwaikwaye su a cikin dukkan al'amura ba a san musulmi yana kwaikwayon yahudu ko nasara ba a san haka sannan wannan ayar tana nuna mana cewa zukata a kowane lokaci suna buƙatar tunatarwa wa'azi da karanta zuwa da nasiha wanda shi ke sanya zuciya ta rawarawa shi ke sanya zuciya ta zama mai saiti ta tafi akan abin da Allah mai girma da dukaka ya dora ta akai da haka yin wa'azi da karantarwa a kowane lokaci to al'umma tana buƙatar haka haka zukatanmu suna buƙatar haka shi yasa da al'ummar da ake wa'azi za a ga na ta yi ƙaranci a ciki yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi kira ko ya tuhumi sahabbai ko ya zarge su to kuma sahabbai sun zama masu raurawa a duk lokacin da ake karanta musu littafin Allah ko aya alkur'ani mun san hadisin irban ibn sariya wanda yake cewa wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balida sai ya ce wajilad min hal ulul wa darifat min hal uyul da dan Allah ya tashi musu wa'azi sai zukatan suka yi sanyi suka raurawa tsoron Allah ya cika su sai ga idanun suna zubar da hawaye wannan haka ake son kowane musulmi ya zama duk lokacin da aka yi mai wa'azi duk lokacin da aka tunatar da shi zuciyarsa ta yi sanyi zuciyarsa ta karaya ya karɓi wannan wa'azin ya aiki da shi idanun su kwalla su hawaye saboda tsoron Allah bai girma da baka Allah ta'ala ya azurta zukatanmu da wannan siffa to bayan nan sai Allah ta'ala ya buga misali domin kullum alkur'ani Allah yakan buga misali don mu iya ganewa zikirin nan da alkur'ani suna yin tasiri akan zukata to tasirin da suke akan zukata yayi kama da ruwan sama yannin ƙasa a bushe take amma da an yi ruwa ɗaya an yi ruwa ɗaya an yi biyu an yi uku sai kaga ƙasa ta yi ne sai ƙasa ta jiƙa sai ga tsirrai suna fitowa a bayanta to yadda ƙasa take jiƙa da ruwan sama in ya shige ta har ta fitar da tsirrai to haka wa'azi yake yin tasiri akan zuciya ke tasiri akan ta har ta fitar da ayyuka na ƙwarai ayyuka na gari sai Allah ta'ala ya ce ni اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم لعلكم تعقلون الله يجي اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون الله يجي اعلموا كسني أيها المؤمنون يا كما إيماني annallaha cewa shi Allah yuhyil arda yana rayar da ƙasa ba da ha bayan ta mutu yanzu ƙasa ta mutu to amma da an yi ruwa ɗaya an yi ruwa biyu sai ta rayu sai rai ya shige ta to Allah ta'ala ce ya ku masu imani ku sani Allah shi ne yake rayar da ƙasa bayan ta mutu Allah yana rayar da ita bin nabat ta hanyar fitan tsirrai to fa yafi yaf'alu bi qulubikum to yadda Allah ke rayar da ƙasa da ruwan sama to haka Allah yake rayar da zukatan muminai ya rudduha ila al-khushu'i ya maida ta zuwa ga tsoron Allah bizikiri da zikiri wa tilawa da tilawa wal amal bil qur'an da aiki da alqur'ani yadda ga ruwa yana jika ƙasa ta fitar da tsirrai to haka duk wanda yake karanta alqur'ani yake zikiri yake aiki da shari'ar Allah to haka wannan zikirin da karatun Alƙur'ani, da aikin da yake yi zai jika zuciyarsa sai ta fitar da tsoron Allah mai girma da ɗaukaka sai gabansa sai ayyuka na ƙwarai Allah ya ce kan bayyana na kuma da ce. lalle haƙiƙa ai mun bayyana muku ayoyinmu addallati ala qudratina bihadihi wa ghayri bihada wa ghayri wanda waɗannan ayoyi suke nuni zuwa ga ƙarfin ikonmu na mi haka din da ma waɗansu ayyuka la'allakum ta'qilun Allah ya ce sannan mun yi muku haka ne dan ya zamanto kun hankalta dan ya kun hankalta to bayan wannan Allah mai girma da kuka yanzu zai mana bayanin falalan mutanen da suke masu yawan sadaka masu ba Allah rance da kuma irin sakamakon da zai musu a gobe kiyama Allah ya ce mai innal musaddiqina innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqrabu Allah qardan hasana وعقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم عجر كريم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف wa lahum ajrun karim Allah ya ce innal musaddiqina lalle masu sadaka cikin maza wal musaddiqati da masu yawan sadaka a cikin mata wa aqrabullaha qalban hasan kuma suke ba Allah ranci ranci mai kyau yuda aflahum to Allah ta'ala zai ninninka musu wannan abin da suka bayar rance walahum ajrun karim sannan suna da wata irin lada mai girma a wajen Allah mai girma da dokaka gobe kiyama a cikin wannan ayar Allah ta'ala ya ambaci kaurin ladar wanda yake yin sadaka da dukiyarsa yake yin sadaka wajen taimakon addinin Allah yake yin sadaka wajen taimakon ƴan uwansa yake yin sadaka wajen taimakon mabukata da dukiyar da Allah ta'ala ya bashi wanda yake ba Allah rance menene ba Allah rance shine ka ciyar da dukiyarka wajen taimakon addinin Allah kamar ka ba Allah rance ne Allah zai maida maka wannan abin da ka ciyar gobe kiyama to kuma ubangiji ta'ala in ya tashi maida maka Allah ya ce za a fulahu za a lillinka musu abinda suka ciyar ne mafi karanci a linka ma shi 700 idan ciyarwa ce kai akan addinin Allah mafi ƙaranci a linka shi gida goma in ciyarwa ce ta taimakon bayan Allah ko wani abu kamar haka A Sheikh Salu Al-Uthaymeen Allah ta'ala yana cewa ƙarfin hasana yana da sharaɗai guda biyu bashi mai kyau wanda Allah yake lullunkawa in ya tashi maidawa yana da sharaɗai guda biyu sharaɗi na farko shi ne al-ikhlas ya zamanto mai ciyar wannan ya ciyar da dukiyar nan don neman yarda Allah ba don a ce ya ciyar ba ba don a ce shi mai ciyarwa ba ne ba a'a ba don a yabe shi ba ba don a gode ba duk bai kallo wannan ba shi ne yake kallo neman yarda Allah ya ciyar domin Allah Allah ya biya shi shi ne sharadi na farko sharadi shi ne shine ba'a ya zamanto yayi ciyarwa dinnan ne a cikin abinda Allah ya ce ai ciyarwa a cikin ya ciyar wurin jihadi ya ciyar wurin wa'azi ya ciyar wurin taimakon addini ya ciyar da mabukata ka gani dai Allah ya ce ai ciyarwa a ciki idan ya irin wannan ciyarwar kamar ya ba Allah rance ne Allah zai mayar masa gobe kiyama Allah so waki kun ga yahudawa da suka ji ire-iren waɗannan ayoyin Allah yana cewa man dalla bi yuqridullaha qalban hasan waye zai ba Allah rance rance mai kyau saboda miyagun mutane ne sai suka dinga yada cewa to Allah ma ya talauce yanzu yana buƙatar rance ban san magana ce aka kawo ba cewa wa zai ba Allah rance ai shirin ce wanda za ka ce wani ya talauce sai in ka gama wanda ka ba wanda ba gama wanda ka ba ɗin ba abinda ake nufi shine wa zai yi ciyarwa domin allah allah ya bashi shi sakamakonsa gobe kiyama kuma ya lullaka mashi wajen bashi shi sakamako a cikin wannan ayoyin allah ya ambaci sumfin mutane hudu wanda bai ambata a cikin waɗannan ayoyin guda biyu da aya ta sha bakwai da ta sha takwas da ta sha tara shine masu ciyarwa maza da masu ciyarwa mata to a gaba sai Allah ya ce mu wallazina amanu والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء والشهداء عند ربهم لهم عجر ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Allah ta'ala ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi waɗannan waɗanda suka yi imani da Allah wa rusulihi suka yi imani da manzannin Allah ula'ika humus siddiquna Allah ya ce to waɗannan su ne siddiqai su ne siddiqai kaga can an ambaci masu sadaka yanzu kuma an ambaci as-siddiqai masu yawan gaskatawa kaga aji mutane da biyu kenan yana a cikin mutane akwai waɗanda su al-musaddiqi ne masu saraka ne akwai kuma wanda su siddiqai ne masu yawan gaskiya ne siddiqai su ne martaba ta biyu bayan annabtaka kamar yadda Allah ta'ala ya jero su a cikin alkur'ani wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama alaihim sai ce minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wasalihina kaga daga annabawa saiwa sai siddiqai daga annabawa sai siddiqai to siddiqai su ne wanda suka yi imani da Allah sannan suka yi imani da manzannin Allah sai Allah ce wa shuhada'u su kuma shahidai inda rabbihim a wajen ubangijinsu ko kuma suna wajen ubangijinsu kuma lahum ajruhum wa nuruhum ko kuma inda rabbihim a wajen ubangijinsu ajruhum wa nuruhum ma'ana sakamakon su na lada da haske to yana wajen ubangiji kuma inda rabbihim suna a wajen ubangijinsu kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna arwaha inna arwaha shuhada'i fi hawasil tayrin khudrin tasrahu fil janna haythu sha'at thumma ta'awi ila tilkal qadadi fattala alaihim rabbuka ittila'atan faqala ماذا تريدون فقالوا نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك كما قتلنا أول مرة فقال إني قد قضيت أنكم إليها لا يرجو nan da Allah ya ce inda rabbihim suna wajen ubangijinsu to ya zo a hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce su shahidai shahidi shi ne wanda aka kashe a filin yaƙi ana yaƙi musulmai da kafirai sai aka kashe mutum ya zama shahidi kamar yadda aka kashe sayi na hamza kamar yadda aka kashe musab ibn umair da makamantansu to allah ya ce su shahidai a ranar alkiyama ko kuma idan sun mutu ana ɗaukar ruhinsu a sanya a cikin wani tsuntsu wanda wannan tsuntsun kore ne kuma suna giyawatawa cikin gidan aljanna haka za su dinga yawo da su cikin aljanna su ha wannan itaciya su ci su ha wannan itaciya su ci su ha wannan itaciya su ci bayan sun gama kiwonsu sun ƙoshi sun gama yawonsu to sai su zo jikin al'arshin ubangiji sai su sauka sai ubangiji ta'ala ya kalle su sai ce musu ma za ka yi duna me kuke so maku sai ce abinda muke so shine a sake mayar da mu duniya don a kuma kashe mu a filin yaƙi mu sake musuwa ta hanyar shahada sai Allah ya ce a aimar da mun yanke hukuncin cewa duk wanda ya mutu ya zo nan ba maganar komawa duniya ba maganar dawa duniya da haka suna wajen ubangiji su shi sanya a wani wuri Allah ya ce na ta hasaban nan ladina qutilu fi sabilillahi amwat bal haya'u inda rabbihim Shi ne ma'anar wa shuhada'u inda rabbihim Allah ce suna da ladar su sannan suna da hasken su cikakke a wajen Allah mai girma da daukaka wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina amma waɗanda suka kafirta wa kaddabu bi ayatina kuma suka karyace ayoyinmu ulaika ashabul jahim Wannan kam su ne ‘yan wutar jahannama Allah ya tsare mu da kun ga a cikin wannan ayar Allah ya kasa mutane gida hudu akwai masu yawan sadaka su ne almusaddiqina sannan akwai siddiqai sannan akwai ashuhada sannan akwai ashabul jahim wanda su ne kafirai Allah ya tsare mu shiga cikin aji na hudu to Allah ya ce mi gaba اعلموا أنما الآيات الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع na'am to bayan da Allah ta'ala ya siffanta mutane gida hudunsa kashi na ƙarshe a ciki su ne ashabul jahim ɗan wuta to galibi wanda duka ga ya shiga wuta duniya ce ta ruɗe shi duniya ce ta ruɗe shi ya sakankance da ita sai shaidan ya biyo mai ta nan sai ya halakar da shi to don kada musulmi ya faɗa cikin haɗarin san duniya har ya kai da san duniya ya halakar da shi sai Allah ta'ala ya bayyana mana ya duniya take kun kausan ba wanda ya fi sanin duniya kamar Allah don shi ya halice ta duk wanda zai maka bayanin duniya yadda take to bayan Allah ne sai Allah ya bayyana mana yadda duniya take Allah ya wulakanta duniya ya nuna duniya ba bakin komai take ba kuma kai mai imani mai kwaɗan komawa ga Allah ka samu rabu to karka bari wannan duniyar ta rinjaye ka ta ruɗe ka har ka watsar da lahirarka Allah ya ce ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatu wa tafakurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kamathal ghaythin a ajabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hudama. وفي الآخرة عذاب شديد ومكثرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله يتي إعلموا كسني أنما الحياة الدنيا إترى يرجونيا باقوم بتي فاتي لئب ولا هون فاتي وهسات ولا هون sannan kuma sharholiya ce nan abinda ake nufi da aka siffanta duniya da wasa shine wasa dai wanda ka sani yara suna taruwa su wasa ne wanda ba wata fa'ida a cikinsa kuma yanzu yara za su haɗu su zauna wani ya gidan ƙasa wani ya kaza ya kaza su awa ɗaya suna wasan nan idan sun ƙara wannan wasan ƙarshe kowa zai tafi gida mai za a yi sai a roshe wannan wurin kowa ya ruga gida to yadda ka ga yare suna taruwa bayan minti ɗaya bayan awa ɗaya su watsi kowa ya kama gaban shi to Allah ya ce haka duniya take yanzu ba mun taru cikin ta ba to wata rana kowa zai kama gaban shi shikenan har ta tashi sannan Allah ya ce wala hawul duniya sharholiya ce kyale-kyale ne da kyale-kyale ɗaukar hankali ke gare ta wata fakurun bainaku sannan ba abin da ke cikin duniya sai gasa ko kuma tafakurin alfahari tsakaninku wanda ya wancan alfahari da katin gida wanda ya wancan alfahari da katuwar mota wanda ya alfahari da kaza haka duniya take wata kafurin fil amwali wal aulad sannan kuma kuyi takara duniya ba kuma ce face gidan takara gidan kokari wuce wani cikin dukiya da yawan yaya idan mutum yau yana da naira miliyan goma gobe su yake kawo mai miliyan ashirin wannan mai miliyan ashirin su yake kawo mai miliyan talatin haka mutane suke carge-rige suke ta takara wajen tara duniya da kuma tara yaya to wannan haka duniya ce sai kuma ubangiji ya sake buga mana misali don mu ƙara fahimtar duniyar nan yadda take sai Allah ce ka masal gaifi a ajabal kuffara nabatuhu Allah ta'ala ya ce duniyar nan kuma ka masal gaifi kamar ruwan sama ne ta yi kama da ruwan sama algaifi ai almatar a ajafal kuffara nabatuhu wanda ruwan sama ya zo ya sabka gonakai suka fitar da yabanya yabanyan nan ta ɗago ta fara girma ta koriya shar a ajabal kuffar sai ta dinga birge manomi yana jin daɗi gona ta yi kyau yana jin daɗi ruwa ya sauka to ana nan ana nan zai faru Allah ce sun baya hishu wannan ganyen da yake kore yanzu sai ya fara bushewa ƙarshe sai ya bushe fatarahu musfarran sai ya ganshi ya koma fatsi-fatsi sun mai kunu hudama ana nan ana nan sai ya koma riddagagge har ya koma kara har an tattace shi ya koma ya riddige ina gona ta ƙare to Allah ya ce haka duniya ce yanzu nomanmu na bara wanda muka ina gona take ta zama tarihi sai kuma wani ruwan ya sake sabka mu sake komawa kuma to yadda ka ga ruwan sama yana sabka ƙasa ta fitar da tsirrai tsirran nan ya zo ya kyau amma bayan wani lokaci sai ka neme ka rasa shikenan an cire amfanin ya zama kara karan nan sai ya rididdige ƙarshe dabbobi za a ɗauka a ba cinye to allah ya ce haka duniya take haka duniya take mutum zai zo duniya yana ta ƙoƙarin tarawa yana ta ƙoƙarin tarawa sai ya tara dukiyar ta taru yana jin daɗi yana fantamawa sai kawai mutuwa ta zo sai ta ɗauke shi duk abin nan da ya tara ina zai bashi nan duniya zai bashi bai da arzikin komai a cikin dukiyar nan sai da kafani da za a saya a kudinsa a misali a mai sura a je a shi haka duniya take shi yasa ƙarshe sai Allah ta'ala ya ce wafil akhirati idan kuma an mutu an je lahira to a lahirai azabun shadidun akwai azaba mai raɗaɗi wanda za a yi wanda duniya ta shagaltar da shi suka saki Allah suka kama duniya ba tsira da komai ba sai koma ma Allah ba su komai ba to akwai azaba wa magfiratun Allah wa ridwanu sannan akwai gafara daga Allah mai girma da ɗaukaka da kuma yardar Allah ga wanda ya fifita lahira a kan duniya ya nemi lahirarsa bai yadda duniya ta shigaltar da shi ba bai yadda duniya ta ruɗe shi ba to shi kuma Allah zai masa gafara sannan kuma Allah zai yadda da shi sai Allah ce wa mana hayatun duniya rayuwar duniya da kuke gani Allah ce ba komai mace ba illa mata'ul ghurur face ru'i ne jin daɗi ne mai ruɗa jin daɗin duniya ruɗi ke gare shi ruɗan mutum yake sai ka ruɗe ka saki jiki da shi ka manta da lahira ya ruɗe ka sai kuma ajali ya zo maka sai kuma mutum ya tafi lahira bai tsine da komai ba to wannan shine yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana duniya a cikin wannan aya duk mai hankali idan ya fahimci wannan ayar kuma ya fahimci haƙiƙanin yadda duniya take to bai kamata ya bari duniya ta ruɗe shi ba har ya saki Allah ya saki addinin Allah ya shagala da neman duniya ya manta da lahirarsa to ƙarshe zai zo ya tara duniyar kuma ya mutu bai shirya ba duniya ta ruɗe shi ya je ya gamu da Allah ya gamu da Allah cikin fushi shi ya sanya a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duniya mata'un wa khairu mata'id dunya almar'atu salihah madala ce duniyar nan jin dadi ne dan kadan jin dadi ne dan kadan ka kalli jin dadin duniya yadda yake ai mutum duk kudin sa kaga dai lokacin yana yaro bai ba san dadi ba ko ba haka ba idan ka dauka ya shekara 60 ko ka dauka ma ya shekara 70 daga shekara ta 1 zuwa 20 bai san wani abu daɗi ba in za a fara jin daɗin daga lokacin da za a san shi to daga ashirin inda ya yi arba'in to daga ya wuce arba'in kuma jin daɗin raguwa yake sai ya kai level ɗin da mutum ko cis ma baya bakinsa baya kabawa to kaga jin daɗin in mutum ya yi shekara a saba'in saba'in sai ga jin daɗin da ya a duniyar bai wuce na shekara ashirin ba shekara hamsin duk wahala kawai yake duk wahala yake da mutum ya tsuwa an dinga kai shi asibiti kenan za a ce banda ba a shan gishiri Ka an rage mai jin daɗi sai a dawo a ce banda cin nama ana nan ana nan sai a dawo a ce banda cin hatsi sai dai alkama sai ganye kaga kuma ga kuɗi amma kuma an ce ba zai ci ba shi yasa wani mai kuɗi da ya je likita ya ce mai to ba banda cin hatsi banda cin nama banda cin abu mai zaƙi banda cin abu mai gishiri banda cin magi ce to yaro ne zan dinga ci likita ya ce baba ganye za a samu a ta cin ganye ya ce shi kenan na zama akuya ta <laughs> zama akuya ba za ga biya ciki allah shirya da shi yasa duk wanda ya bari duniya ta amfani shi kaga ai an samu matsala to wannan shine haka duniya take to ko mu tsaya muna rige-rigen duniya muna kokarin sai mun tara duniya ta kowace hanya Allah ta'ala zai shirya da mu abin da ya kamata ne Allah ya ce ni sabiqu sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ka samaai wal كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Allah ya ce sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati arduha ka uiddat للذين آمنوا amanu billahi wa rusulihi zalika يؤتيه من يشاء yasha'u wallahu الفضل العظيم azim Allah ce me ku dinga rigirgin rigen tara duniya wancan ya sa miliyan goma a ce ni ma sai na kamo shi mai miliyan goma ya ce sai na kawo mai ashirin mai ashirin ya ce sai na kamo mai goma mai talatin haka mutane suke ta rige tara duniya sai Allah ce ku bar wannan sabiqu ila magfiratin ku zo ku yi rige-rige ila magfiratin min rabbiku rige-rigen da zai jawo muku gafarar ubangiji wa jannatin ku yi rige-rige wajen neman gidan aljanna wanda ya ci aljannan nan arbuha ka arbis sama'i wal ard fadin aljanna Allah ce kamar fadin sama da ƙasa kamar fadin sama da ƙasa ne ai sama guda nawa ce guda bakwai ce akwai ta ɗaya akwai ta biyu akwai ta uku akwai ta hudu har zuwa ta bakwai ƙasa ba guda bakwai ce akwai ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa ta bakwai to abin da yake nufi a nan idan da za a ɗauko sama ta ɗaya a buɗe ta sai a ɗauko sama ta biyu sai a jona ta da ta ɗaya a ɗauko ta uku a dauko ta hudu duk a miƙar da su a ɗauko ƙasa ita ma duk a miƙar da su to shi ne faɗin aljanna a nan faɗin kawai aka gaya mana ba a gaya mana tsawonta ba kuma Allah cewa ai arduha ka ardis sama'i wal ardi fadinta kamar fadin sama da ƙasa ne idan an harhaɗe su sai Allah ya ce o iddat lil ladzina amanu ita wannan aljannar mun tattale ta da Allah ya ce o iddat ya nuna an an gina ta ita aljanna yanzu haka tana can a gina an gina ta mutane kawai ake jira su gama rayuwar duniya su mutu yan aljanna a bude su shiga Allah ya sa mu da ciki an tattale ta lillazina amanu ga waɗannan waɗanda suka yi imani billahi da Allah wa rusulihi suka kuma yi imani da manzannin Allah zalika fadlullahi wannan kuma wata falala ce daga wajen Allah yu'tihi man yasha'u yana bayar da ita ga wanda ya so a cikin bayansa ita aljanna wallahu zul fadli azim Allah kuma ya kasance ma'abocin falala ne mai tarin yawa da haka falalan ubangiji yawa ke gare ta yana daga ciki ainihin tattala gidan aljanna ya zama sakamako ga waɗanda suka bi Allah a duniya Allah shi da sai Allah ce ma asabu ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير na'am to daga cikin rukunin imani a musulunci akwai imani da kaddara kaddara shi ne mutum ya da duk abin da yake faruwa a cikin duniyar nan cewa Allah ne ya kaddara shi babu wani abu da zai faru a duniyar nan ba tare da kaddarawa ubangiji ba babu shi duk musulmi dole ne ya yarda da wannan kaddara mai kyau da wanda ba ta da kyau duka daga Allah ne kuma Allah mai girma da dokaka ya kaddara kaddarorin nan tun kafin a halicci duniya shi ne Allah ta'ala yake cewa ma a saba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala ya yasir Allah ya ce ma a saba min musibatin babu wata musiba wadda za ta faru fil a bayan ƙasa annoba fari kashe-kashe zubar da Zini, duk musiba ce Allah ce babu wata musiba wanda za ta faru a bayan ƙasa wala fi an fusiku. ko kuma ta faru a kanka kamar rashin lafiya kamar rashin ɗaya kamar asarar dukiya kaga duk musiba ce amma kanka ta faɗa. to Allah ce babu wata musiba wanda za ta faru a bayan ƙasa ko wata musiba da za ta faru a kan wani mutum karan kansa illa fi kitabin face wannan musibar tana nan rubuce a cikin littafi ya'ani lahul mahfuz ana nufin lahul mahfuz min qabli an nabra'aha tun kafin mahalici duniyar tun kafin mahalici duniyar a rubuta wannan kaddarar tana nan cikin littafin Allah shine lahul mahfuz inna zalika ala allahi yasir wannan kuma abu ne mai sauki a wajen Allah mai girma da abu ne mai sauƙi Allah ya rubuta duk abin da zai faru hadisi ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu qaddara Allahu al-maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce Allah mai girma da ɗaukaka ya ƙaddara abin da zai faru a gidan duniya gaba ɗaya shekara dubu hamsin kafin ya sama da ƙasa ba kafin a halici annaba adam ba kafin a halici duniya sama da ƙasa da shekara dubu hamsin shekara dubu hamsin duk abin da zai faru a duniya gaba ɗaya sai Allah ya sa aka rubuta shi a wani hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ce halittar da Allah ya fara yi ita ce halittar alƙalami da Allah ya halicci alƙalamin nan sai Allah ce mashi uktub rubuta sai alƙalamin nan ya ce me zan rubuta sai Allah ce rubuta duk abin da zai faru wannan alƙalami sai ya dinga rubutu duk abin da zai faru ranar kaza ga watan kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ranar kaza ga watan kaza wani zai rasu ranar kaza ga watan kaza wani zai haihu ranar kaza ga duk abin da zai faru har wannan zaman namu na yau a rubuta shekara dubu hamsin kafin a duniya wannan ita ake ce makaddara da haka duk abin da ga ya faru to Allah ta'ala ya kaddara wannan abin zai faru shi ya sanya ya faru da Allah bai kaddara ba to abin nan ba zai faru ba da haka yana daga cikin rukunin imani yadda da kaddara mai kyau da mara kyau sannan kuma musulmi ya yadda kaddarar nan a rubuta ta to yanzu wani sai ya tsaya yana cewa to wannan wani irin littafi ne wani irin littafi ne wanda ya dauki duk abin da zai faru a duniya lalle wannan littafi yana da girma a ga wani zai iya wannan mamaki to a can shekarun da idan sahabbai sun yi mamakin littafin nan to kai a yanzu bai kamata kai mamakin sa ko ba haka ba domin ga ɗan memory card nan 1 gig siyasa abubuwa da yawa ciki ko ɗan disk ɗin na hard disk na computer sai ga ya dauki tafai sun fi dubu goma littafi sama da dubu hamsin a cikin ɗan memory yana cikin littafin kuma duk rubutu ne ashe kaga dan an ce a rubuta duk abin da zai faru a duniya bai kamata ya zama abin mamaki ga wani ba dan yanzu ma ga dan adam nan yana tattara abubuwa da yawa ya kimtse cikin wani dan abu wanda yake dan karami dan kankani to bayan da Allah ta'ala ya faɗa mana haka sai ya ambata mana hikimar da ta sanya Allah ta'ala ya faɗa haka din Allah ya ce ni kaila لكي لا تأسوا على ما فاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال Allah ya ce likai la ta'asau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muktalin fakur Allah ya ce mun yi haka ne da kai la ta sau ala ma fataku dan kada ku yi nadama ko ku samu damuwa ala ma a akan abin da ya ce mu wala tafrahu bi ba'ataku kuma dan kar ku yi alfahari bima atakum da abin da Allah ta'ala ya ba ku wallahu la yuhibbu kulla muktalin fakur lalle shi Allah baya son duk wanda yake mai yawan alfahari mai takama to wannan shine hikimar da ta sanya Allah ta'ala ya rubuta kaddaran nan kuma ya sanar da mu a rubuta kenan idan wani abu ya kubuce maka sai ka ce ni Allah ne bai kaddara zan samu ba idan wani abu ya same ka ba za ka yi alfahari ko kai jiji da kai ba ka san ba ƙoƙarinka ba ne ba ƙoƙarin wani ba ne ba allah ne ya rubuta za ka samu wannan abu mun fahimta kenan duk abin da kaga ka rasa a gidan duniya ko menene to ba wani bane ba ba laifinka bane ba ba laifin wani bane ba Allah ne bai kaddara zaka samu wannan abu kuma in duniya za ta tare sai ta baka wannan abu in Allah bai rubuta zaka samu ba su iya baka to me na damuwa ba maganar damuwa idan kuma kaga ka samu karkai alfahari karkai takama karka jingina samun nan ga kwarewarka ko wata baiwa da Allah ta'ala ya maka karka jingina ta ga wani makhluk a Allah ne ya rubuta za ka samu wannan abu kuma in duniya za ta tara wannan abun kai ya zo gare ka sai ya zo gare ka don Allah ya rubuta sai ka same shi to wannan shi yasa Allah yake gaya mana haka don karmi bakin ciki in mun rasa karmi alfahari in mun samu kenan in mun rasa Allah ne bai nufi za mu samu ba in mun samu Allah ne ya nufi mu samu shikenan ka gode ma Allah sai kuma Allah ya kara maka in kuma ka rasa Allah ne sai kai haƙuri sai Allah ya baka ladan hakuri. to duk wanda yake da irin wannan imanin wallahi ko zai rasa a gidan duniya bai jin yayi ciwo bai jin yayi asara ba ya san Allah ne bai kaddara zai samu wannan abun ba ya san Allah ne ya amsa daga hannun shi haka ko me zai samu a gidan duniya ba zai yi alfahari ko ya takama ba dai ya san ba kokarin sa bane ba Allah ta'ala ne ya rubuta za a ba shi wannan abu to da mutum ya samu wannan sai ya to ya samu yaƙini ya samu nutsuwa duniya ba za ta rufe masa idanuwa ba don ya rasa duniya ba za ta rufe masa idanuwa ba don ya samu Allah shirye da wannan shi ne abin da ake ce mai imani da kaddara ya zo a wani hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da duniya za ta taru duniya kakaf ta taru a kansa amfanar da kai wani abu Allah ce ba sai amfana ba komai sai abinda Allah ya rubuta za ka samu a lauhul mafus da duniya za ta taru su hana ka wani abu Allah ce ba su ya hana ka komai sai abinda Allah ya rubuta dama ba za ka same shi ba a lauhul mafus Allah ce an riga an yi rubutun kuma alƙalamin da ya rubutun an ɗage shi sannan takaddun da aka yi rubutun sun bushe ba wanda ya sai hana ka samun abin da Allah ya rubuta za ka samu ba wanda ya sai baka abin da Allah bai baka ba don mutum ya samu wanda sai ya samu kwanciyar hankali da nasuwa Allah samu dace to su waye masu takama sai Allah ya kawo mana sufur su Allah zina الذين يبخلون ويعمرون الناس بالبخل ومن ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد الله يشاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد الذين يبخلون سورة وأن سكي روى بما يجب عليهم akan abin da yake wajibi su bayar suke ruwa ba sa bayar da abin da yake wajibi a haƙƙinsu kamar wanda bai zaka wa ya amuruna nasa bil bukhl sannan suna umurtar mutane da yin ruwa suna umurtar mutane da yin ruwa su sun yi ruwa kuma suna son wani ma ya ruwa wanda ba su ba yace walla, to duk wanda ya juya da baya an ba ya jubba alaihi daga abin da Allah ya wajabta masa ya to Allah ya ce a gaya mashi fa inna Allah shi fa Allah huwal gani Shi ne mawadacin da zai bukatar komai a wurin kowa da haka dan ka juya ma Allah baya ka ƙin ibada dan ka juya ma Allah baya ka ƙin bautar da ya kamata ka yi da dukiya ka ƙin zaka ka ƙin sadaka ka ƙin taimako baka cutar da kowa bakan ka cutar domin Allah shi mawadaci ne zai buƙatar komai a wurinka sannan kuma alhamid Allah abin godiya ne ya cancanci a gode mashi da ya yi hamid lahum bil ihsani ala da'ati wa iqbalihim alayhi domin Allah ya maka bai wanda ya cancanci ka gode masa wanda baka iya kirgata baka iya rubuta ta inda za a baka biro da takarda a ce ka rubuta to wannan shine abin da ya shafi kaddara da kuma imani da ita da kuma hikimar da ta sanya Allah mai girma da duka ya tsara kaddara da aka duk abin da muka ga ya same mu to daga Allah ne duk abin da muka ga mu samu ba to shi ma daga Allah ne mu yi haƙuri mu nema a gaba Allah yana iya ba mu a gaba in kuma mun samu kada wannan ya sa mana girman kai ya sa mana alfahari ya sa mana jiji da kai ya sa mana jin Na'isa. ba yin ka bane ba kokarin ka bane ba Allah ta'ala ne ya ga dama ya rubuta zaka samu wannan abu Allah ta'ala ya azurta mu da kuma kaddara mana kaddarori na alkhairi akan mu ya kare mu da kaddarori wanda suke ba su da kyau to kuma yana ganin ana ya kamata mu dakata da Allah ya kai mu gobe sai mu tashi aya ta 25 kenan inda Allah ta'ala zai ba mu labarin yadda ya turo manzanni annabawa kenan dan su zo su karantar da mutane addinin Allah dan su zo su tabbatar da adalci a bayan ƙasa su ne inna insha Allah ta'ala inda za mu tashi idan Allah ya kai mu gobe abinda muka faɗa da daidai muna roƙon Allah ta'ala ya bamu ladi, inda kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya bala afwa kuma ya yafi mana yakida subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين